kaze mu makuru yacu avugwa kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu bane igipolisi kivuga ko bibye amafaranga mu ibanki bankobu berekanywe kuri uno wa mbere Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujeje harimo umutekano avuga ko ubwo busuma bwoba bwatwaye iyo banki miliyoni 150 y'amarundi ariko ko hari igice cy'ayo mafaranga cyoba kimaze kugarukanwa ni mu gihe Trinitas igira uko ishaka umuyobozi w'iyo banki atangazwa no kuba mu bivye iyo banki harimo abakozi bayo ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ntirishimishwa n'igitigiri cy'abafungwa bahawe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu bamaze kurekugwa shimira imana jean marie akavuga ko agasaba ubushikiranganje bujejwe ivyo kurekura abanyororo ko bwonyarutsa ico gikogwa nayo inyubako zihinzira uruzi gasenyi kugira ntirugume ruteza amasanganya zarasambutse abanyagihugu baba mu gice urwo ruzi rucamwo basaba ko hoba abantu bajejwe kuropora amabuye muri urwo ruzi tubafitiye na bucana yandi y’ingino muri ano makuru ahagarariwe na Elika Dogo mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Nduwayo sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro turasubiriye kubaramutsa sangwa ikaze muri makuru igipolisi cy'u Burundi cyerekanye kuri uno wa mbere abantu bane cyagirize ubusuma bw'amafaranga angana miliyoni ijana mirongo itanu y'amarundi ubusuma bwabaye mu ibanki y'ubudandaji bankobu mu mpera z'umwaka ushize mu bafashwe harimo abakozi babiri b'iyo banki Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano ahamagarira abanyamabanki kwitura igipolisi ku mwanya mu gihe cyose habaye ubusuma tumwumviritse igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani kigarama uyu mwaka turangije harabaye ubusuma buciye muri bwa buhinga bwa none ngurukanabumenyi ubusuma bwakozwe mu ibanki y'ubudandaji bita bankobu ngaha mu gisagara cya bujumbura bene kwibwa baheje baritura urwego rw'inyamiramabi baraheza barakora amatohoza rurafata abagirizwa ubwo busuma harimwo na bamwe mu bakozi b'iyo banki uranafata n'amafaranga menshi muri yari amaze kwibwa umwe wo muri iyo banki asanzwe ajejwe iby'ubuhinga n'iyo bita informatike eh, yari yashyize ubuhinga mu mashini nyabwonko zishyira kuri zitatu z'abakozi bo muri iyo banki ubuhinga butuma umuntu ari hanze ashobora kuzinjiramo hagize ubusamara muri abo bazikoresha kuzinjiramo agashobora kuyiba amafaranga niko rero byagenze bararondeye umureretsi aza kuraba ko hari umwe mu bakoresha izo mashini basohoka kugira ngo ace ababwira abo bari hanze bakoresha imashini kugira ngo binjire bashobore kwiba amaze rero kurereka baciye binjira muri iyo mashini mwene iyo mashini bakoreye ko ubwo busuma ni umukozi bo muri iyo banki bashyiriyeho binjira mu mashini yiwe ariko bo bari hanze bakoresheje bwa buhinga baca bariba amafaranga ashika ku miliyoni ijana na mirongo itanu hanyuma bayashyize ku yindi konti bari bashyizeho yindi nshyashya hanyuma baca baragenda barakura ko ashika ku bwa mbere miliyoni mirongo itanu hanyuma ubwa kabiri kuko miliyoni mirongo ine n'umunani ariko eh, nta yandi bakuyeho kuko igipolisi cyari cyamaze gutangura gukora akazi kacu gifashanije n'abakozi n'ubuyobozi bw'iyo banki eh, hafashwe rero abo bane rero bamaze gufatwa hari amafaranga atari make ashika ku miliyoni mirongo irindwi amaze kuboneka muri aya yari amaze kwibwa dufatiye rero kuri ibi byabaye ubwa mbere twagomba tumenyeshe abarundi bose yuko igipolisi cy'uburundi gifite ubuhinga bukwiye bwo gushobora guhangana no gutuza ubusuma buba biciye mu buhinga ngurukanabumenyi Pierre Nkurikiye akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano umuyobozi mukuru w'ibanki Bankobu we ababazwa n'abakozi b'iyo banki bakoze ubwo busuma Trinitas uko ishaka agashimira igipolisi ku gikorwa cyakoze kugira hafatwe abo bagirizwa ubwo busuma nawe tumwumviritse leta y'u Burundi iciye ku bushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu bwadufashije bumaze kumva ibyabaye burahaguruka birashoboka yuko abo basuma bamenyekana bafatwa n'ibyo bibye biragaruka ni ukuri aha tuje gukenguruka gukenguruka rwose ubutwari abakozi b'ubwo bushikiranganji bagize baritanze bikomeye kuko wari umunsi utoroshe umunsi wo guhimbaza umwaka mushasha ariko bararaye bicaye bariruka uko bashoboye abo basuma barafatwa ayo mafaranga aragaruka murumva ko ari ibyo gukenguruka turanakengukira cyane abakozi bacu abakozi bacu bamaze kubyumva bamaze kubimenya baritanze uko bashoboye barakorana n'abo bo mu nyamiramabi biraheza birakunda kubera ko bashyize hamwe nongera ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bobavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bubashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo giteza kumenyekana ibi ni byo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'urwaruka rw'ubu kuko murabya bafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze barya ibyo babiri akuya nk'abo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi birababaje cyane ingene hejuru y'ibyo n'ingene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki ari mu minwe y'igipolisi cy'inyamiramabi mu rumonge kuva ku mugoroba w'uyu w'imana n'ikimaye Terence yahagaritswe nk'isaha cumi n'imwe z'umugoroba ahejeje kurasa mu kirere amasasu atandatu akoresheje inkoyi bye mu kirindiro ku kirindiro cy'igipolisi cyo ku kuri uwo mutumba nyine amasasu amasasu yoba yarashe mu kirere kubera asanze abo yarondera mu kirabo bahavuye bahavuye nk'uko amakuru ava mu gipolisi mu rumonge abivuga bakamenyesha ko amatohoza abandanya mu ntumbero yo kumenya imvune imvano y'ayo matati ari hagati y'uwo bubakanye hamwe kandi n'abaramuwe Ishiramwe nabariza rivuga ko rirajwe no kubona mu banyororo ibihumbi bitanu baronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu harekuwe abagera ku bihumbi bibiri n'amajana ndwi gusa Jean Marie Nshimirimana aserukira iryo shirahamwe asaba umushikiranganje w'ubutungane gushira mu ngiro ijambo mukuru w'igihugu yashikirije abarundi kuwa gatano heze kw’abantu batagirizwa ibyaha by'ubwicanyi n'ibyo gufata ku nguvu kugwa tumwumviritse Nariko ndababwira ko ishiramwe ntabariza rivuga ko rirajwe ishinga no kubona mu banyororo ibihumbi bitanu baronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu harekuwe abagera ku bihumbi bibiri n'amajana ndwi gusa jean marie nshimirimana aserukira iryo shyirahamwe asaba umushyikirangajwi w'ubutungane gushyira mu ngiro ijambo mukuru w'igihugu yashikirije abarundi kuwa wa gatanu uheze ko abantu batagirizwa ibyaha by'ubwicanyi n'ibyo gufata ku nguvu bore kugwa tumwumvirize iyo nkuru n'ubunyene ndabona itaraboneka ariko niyaboneka kandi akanya kadukundiye ko. inyubako ziha inzira uruzi gasenyi kugira ntirugume ruteza amasanganya zarasambutse abanyagihugu baba mu gice urwo ruzi rucamwo basaba ko hobaho abantu bajejwe kuropora amabuye muri urwo ruzi kuko ngo umurindi amanuka ko ava mu misozi ariwo utuma ibyubatswe bisambuka ku bwabo hamwe ugo ruzi neza kandi ku buhinga rurashobora konona ibintu bitari bike jean marie mayonga uruzi gasenyi rugizwe n'inzuzi zibiri ruvoba na nyaruhembwe ziva mu misozi ya gishingano na kwigere ku kiraro kiri ku ibarabara bita rn urabona ko amazi azanana mu misozi aza arimo amabuye menshi amabuye manini bica bisenyura aho bubatse kugira ngo urwo ruzi rushobore kuronga inzira wegereye imbere mu gice cyo hagati ibyo bubatse kugira amazi arengane neza byose byarasambutse ahandi naho umenga nta bikorwa byahabaye ubaye uravye ingene hasigaye hameze abanyagihugu baganire na radio televiziyo isanganiro bagasigura ko aho hantu habomowe n'ibibuye biva mu misozi bizanana umuvuduko w'amazi azanana inguvu nyinshi agaca agenda asambura ivyo bubatse muri uruzi gasenyi hariho agace rero gatoyi ko mwisange karamanuka akandi gace ko muri kwigere kakamanuka bigahurira hagati na hagati mw'ubwo ruzi hagacaba ibintu menga ni benga rero bimaze kuba ibenga iyo imvura iguye bikuzura hari igihe bica bigira umuvuduko urenze bikazana amabuye menshi mbere n'ubwinshi bw'uruzi rugaca rwiyongera bivanye n'ukuntu atabantu barurimwe kugira barukoremwo icyo bita kiraje kuva tukiri bato twararubona ari umugende ariko tugaruke kuri ya nkuru ivugwa ku bijyanye n'abanyororo ishyirahamwe ntabariza rivuga ko rirajwe ishinga no kubona mu banyororo ibihumbi bitanu baronse ikigongo cy'umukuru w'igihugu harekuwe abagera ku bihumbi bibiri n'amajana ndwi gusa Jean-Marie Nshimirimana aserukira iryo shirahamwe asaba umushikiranganje w'ubutungane gushira mu ngiro ijambo mukuru w'igihugu yashikirije abarundi kuwa gatanu heze ko abantu batagirizwa ibyaha by'ubwicanyi n'ibyo gufata ku nguvu borekugwa tumwumviritse ikijanye nuko abanyororo bari bavuzwe atari batashe ubwa mbere n'umubabaro mu ishyirahamwe ntabaritsa hamwe tubona neza ko sebarundi yavuze ati ntabashika ibihumbi bitanu hagacare kugwa ibihumbi bibiri n'amajana indwi aza gufatwa iyo ngingo yamupremeta kurekurwa wanashaka mugabo aciye aguma mu munyororo twebwe twabivuze n'umubabaro mw'ishyirahamwe ntabaritse nta munezero urimwo ko urumva wa munyororo asigara yumvira ati n'umushikiranganji w'ubutungana ngo mije cyangwa n'umuyobozi w'ibohero ivyo byose murumva ko biteye amaridani uwo mugwi ujejwe kuzorekura uza waratangiye igikorwa byo gutororokanya abazotaha rero twebwe mwinondwi ndwi ari uno munsi cyangwa ejo tuzoza duhora tubabwira ati ya ngingo y'umukuru w'igihugu hamaze kure kugwaba kandi by'ukuri bibaye ngombwa n'urutonde turubahe abamaze gutaha niyo bagiye ukwezi kwa nzero uno mwaka ni ku munsi w'ejo tukiri muri icyo gisata nyine imwe mu miryango iburira abayo ku bitaro bikuru bya kirundo hiridoga ko icyuma gikanyisha mu buruhukiro bw'ibyo bitaro kimaze iminsi ibiri kidakora neza ibituma batorohegwa kuko bibasaba kubashingura gihutihuti cyangwa kurondera ahandi boba barabashyira mu zindi ntara mu kurindira ko bategura kuzobafubana iteka basaba ubuyobozi bw'ibyo bitaro gutorera inyishu icyo kibazo muganga arongoye ibyo bitaro bikuru bya kirundo arahumuriza ko bariko barakora uko bashoboye kugira icyo kibazo kitoregwe inyishu buraca bugacana ayandi mu nkino Infashanyo zahora zironswa imigwi ikina urukino rw'umupira w'amaguru zitakiboneka ziri mu byatumye umupira w'amaguru usubira inyuma mu burundi kugira urukino rw'umupira w'amaguru rusubire kwijukirwa n'abantu benshi jean gilbert kanyenkore batazira wunde umumenyereza w'inararibonye mu mupira w'amaguru asaba ko itegeko rihimiriza abagwiza atunga gushyigikira imigwi ryoshirwa mu ngiro bucana yandi y'inkino na Jean Marie Vianney kumana amafaranga make ahembwa abakinyi b'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi niyo mvo nyamukuru ituma abakinyi benshi bahitamo kuja gukina mu mahiganwa yo hanze na cyane cyane mu bihugu bibanyi Jean Gilbert Kanyenkore batazira yaunde umumenyereza w'inararibonye mu mupira w'amaguru mu Burundi avuga ko ivyo biri mu bituma umupira w'amaguru udatera imbere mu Burundi ugiye ukaharura nk'abakinnyi bakina mu Rwanda bacu muri Tanzania ikongo aho hafi abajureri bacu bumva ngo hano ahembwa ijana mu Rwanda bamuhemba amajana atanu cyangwa muri Tanzania baragenda n'urukundo ruragabanuka ngo hari n'abakunzi b'inkino bahora bafasha imigwi yabo bahunze igihugu navyo nyine ngo byaratumye umupira w'amaguru usubira inyuma mu Burundi n'abantu rero bahunze n'igihugu ntugire ni bake hari abantu benshi bahunze igihugu kandi bakunda n'umupira rero ugasanga ibyo bintu byaradukoroshereje mu twebwe baba umupira bahungira haba rero bahunze barashobora kugaruka mu gihugu cyabo nabyo ni intambamyi ikomeye cyane biragoye ibyo bintu bigiye ku murongo n'amahoro azogaruka kandi tukongera tugakundana tukumvikana nta problème ni mu mupira wubwira ko abajura bo barahari mu Burundi abajura bavuka buri munsi kuri ibyo hiyongera ko ibibazo by'ubukene bihanze isi ngo biri mu byatumye imigwi yari ikomeye muri kahise isambuka ibintu byinshi byarasubiye inyuma kubera ubukene bwateye mu isi n'umupira n'ubukabura amakipe yarakomeye ubu ugira cyariho zamanye muracyazumva C'est un un de la micro micro iraba na enteri yaragiye nuko bagize imana babugaruka ariko muri premier division nta makipe agihari amakipe ya kera yose yaragiye uwo mumenyereza w'inararibonye yafashije muri kahise umugwi wa Vitaro FC gutahukana ibikombe bitari bike amenyesha ko ifashanyo zari zigenewe imigwi zitakiboneka ngo navyo nyene vyaratumye haba itituka ry'umupira w'amaguru mu Burundi ega ibintu byarakomeye kera wajyaga muri batauti mudufashe tu bafata bayita enteri enteri kari akayoga kamwe k'akabyeri abantu baragakunda kari karanaryoshye nanjye narakanyoye iyo ari sponsor yatumye ariyo amakipe abiri ajya imbere kurusha ayandi nubwo biri uko kanyenkore ashikiriza ko politiki yo gushigikira imigwi mu gihugu hagati iherutse gutanguzwa ngizotuma umupira w'amaguru mu Burundi gusubira kugarukana akanovera nkuko byahoze aho hambere ni politike nziza abarongozi b'ayo ma province barumvishije abantu babo ko bagomba gushigikira amakipe yabo ibyo rero bije vuba niyo mpamvu ubona bari inyuma y'amakipe yabo agasaba ko n'imigwi yo mu gisagara cya Bujumbura nayo nyene yoshirwa ku rutonde rw'imigwi yofatwa mu mugongo rega no hari abantu bashobora kubikora bagafasha amakipe yo muri meri za Vitaro za Inter za Dynamique za bujumbura city hari abandi bantu nka bane bafata ayo ma equipe nayo hoteli imbere aho nk'ubu vitarikina gutyo nyene nta sponsor igira ni abantu bayikunze kera bakifasa utuntu duto duto ariko tubonye sponsor inter kabona sponsor aya ma equipe yose akabona ama sponsor byugasubira nka kera ikindi asaba Jean Gilbert Kanyenkore azwi ku izina rya Yaounde nuko itegeko risaba abagwiza tunga gushyigikira imigwi ko mu ngiro kugira imigwi yose ikina rukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi ifatwe twe kumwe amakuru yo mu makungu abantu batandatu bapfuye kuri uno wa mbere mu karere ka Lamu agace gaherereye mu buseruko bw'igihugu cya Kenya gahana urubibe n'igihugu cya Somalia nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa ya refi ngo izo mfu zoba zaturutse ku gitero cikekwa ko coba cakozwe n'abagwanyi b'umuhari w'abashebaba nk'uko byashyikirijwe na irungu Macharia umwe mu ndongozi za leta akorera muri ako karere ku itorokanirizo ry'amakuru y'ubufaransa afp avuga ko icyo gitero cyakozwe ahitwa widu eh, kandi abantu bashika kuri batandatu bahasize ubuzima aha niho duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye